oso hasten izartzen. Bekiak beltzak. Beinat eta hartzen. Aztizken oz. Bost eta Uskal iratietan. Badeka zerbait erraiteko. Bai, zorionak bina, tontsa hasten gitzagoen eman kizien hau. Nahi duka presentatu, zertaz mintzatuko gien egun? Bai, ebe ez dakiat, egaldi juntan hi, hi zuzte jat eman kizien hau nina ordin hei utziko deat, pentsu jat eh, atabalekin zerbait bat dugura. <laughs> Atabalekin hasten iz, ez zime bentu, bai, eh? Topopa, zukenen ja, gurentzin, xarri xe bai, xabi topopa sekua. Bena, lehen xe, oh, ah, zehaztiara zena hiduk. Muzik azkarregi dugumintzatzeko. Bon, ale, eta bai ordin eh, xabi topo pasuko menhoi xarriz eduk. Lehentxe ukenen jagu ebe eh, horrokin berri leginen jagu ordin. Ukenen xabi topo bas, lehen ukenen jagu adi. Eta muzika ukenen jagu bai prefosta. Eta lehentxe ukenen jagu eh, bai... Uh, E, donaistiko gaztetxien ki debat eta hor gibeleko lehun uh, simun dugila hartzen egazki Eri zerrin gari putiko bezala. Espo ez dira gaizki hartuko eta jarde dira beharaxe bai, bai, bai, telefonan. Bai, bai, bai, bai, bai, kenen ez dira xorik. Niko hartaraziko jat nik dutala eskuko telefona hau eta oharrak nahi bali madituitze eta nahi duzena. Igo rit teksto, simple igorten jaldu zela, zero lantan hoita lau, hoita hemetzu, hama hiu, hiuntan hoita sei ilat, beraz, mesu igorten ahal, duzie bai, makizena duz, eh, untsa denez, isiltu herrienez, edo bai, beste kampe bat isiltu behar edo. dira, alduzi, gorten, eh, bai, eh, hastialska beita, eh, hartzen uh, hoi. Hala, eta jarrekitzen dugu, eta hasteko zerrekin hasiko gira, kantonio baten entzunen dugu. Justo, bai, bai, bai, zerren ondotik hola ukenen jagu denboa gue, gue kidean deitzeko hor, Simun, gibere kore hoi eta ikenen jagu behalaska, mena lehentxe kantu bat entzunen jagu. kantu ehuna haitatu bai. euskal herriko bat edo bai, bai, eta bai. hasten duken duken kumita kontent atzerriko musika komertzial zenbait ezarten badugu. dugu. Ah, behuntza, hasten ikrianaikin hasiko behigia. <laughs> <laughs> Eta bai, badak izentako, uh, eh, horra du kantatzea maiatzean Bilbon gizala eta badiagu hamar leku jabazazteko, ordin interesatuk bazide Bilboat juiteko rianaen ikustea, maiatze hoita seiean, alzide hasten oidan igideitzen. Eta behaz, uh, guke bai eh, badiagu riana bat eran behar dik uh, gue Bai. Bon, hortan <laughs> egonen gituk hartzeneko da euh, izenpetu du, eh? Nik edo euh, hik? hik duk, bo biak bai. <laughs> Eta behaz, entzun dezagun hor diin, kubo kanto ezahar bat ez, ez dikoi aurtenko kanto, jaman hasi gure hoi emanen dik Bilbon. Euh, only girl kanto ya entzunen jagu. urte terdiz frantses presondegietan bahiturik egon ondoan, herrirat itzultzen zauku eta ospatuko dugu. Azaduaren amazazpian, larun batez, eieralaren, Ramari Zenpe preso politikoaren ongi torria. Hitzordua ego erditan, eieralareko plazan, ekitaldi bero entzat. Ondotik Baskaria kantuz taldearekin, hogoi eurotan dena barne, soko gozoa ostatuan. Kasu, kasu, kasu. Tokiak mugatuak dira baitez padakoa da azaroaren amostain zin, deitzea xoko goxoa ostatura. 0 bost, berroita meretzi, oita amazazpi, 0 sei, ogoita amalau. Herritara, zire, lako, ongi etorri etxera, lako. Hala, eta bai jordin riena kanto e txarroi entzun diagio, hai? Badika, zerbait erraiteko hartzen. Bai, ez dira gezurik denak nahi duetzak joan. Noat? Eberriana nik ustea. Huyan tadi mikrotik ahai guen zuten bate? Parka, askian hik altsatu harko da itak, ah, bai, bai. e, eta agian intsatu harko diagu, eh? Ez dakian durdien antolatzailik, me bizpahi usartzen jabaztia. Bai, hauz, bai? agian behazalek edo, bo. Ni junen nintua, ma ba, ikuster jana. Eh? bai, bai gogo hunez. Balkarri gen junen gutzak bestela, eh? Lojetan edo hola. Meniat, Bon, ale, jarrik itzen diagu, eh? Junen gutuk guen lan kidean gana eta beharaska da itzen diagut, eh? Baxena farroko, eh? Berriantzokiak azaroaren amaseian aratzeko sortziak eterditan, aiziritzeko eriko gelan. Biutz, zirko berri ikusgarria, Rujelea Kompaniak aurkezturik. Familian ikus daiteken ikusgarria, zazpiurtetik goiti. Lekuen atxikitzeko, deitu 0 bos behogoita emeretzi, hogoita amazazpi, irurogoita hamar, hogoita sortzi zenbakira. Aiziritzen, azaroaren amaseian, aratzeko sortziak eterditan, biutz ikusgarria. Hala eta jarrikitzen jagu hartzen, lohisa, hori izartzen. Forsta hor nik. Badu gian urbait, uh, eh, heben? Heben da, heben da. Ah, eh, haigu izi gerri untsen zuten, mena. Arra ihadi alhestan hoi? Bai. Hala. Eta bai ordin uh, jiten iz donaistiko gazte txian aipatzea, zer baduzi antolatuik haste bihuntan? Haste buruntan zer nahi gauza. Eh, hartik abiatzen dira. Ez, ostegunean bada... Eh, dokumental bat, eh, gazta bat, izenekoa. Beraz, um, bat uh, John Maia Bertsolariak zuzendutako lan bat da. Eh, Bepiskat Euskal Gatazkaren gaia aipatzen du, bena manera berri batean edo. Eta, um, eta usaian ikusten dena, edo ikusten ez dena, hor, E, erakusten entzatzen dira, e, hotz e, gitza faktorea, aipatzen dute. eta hiek egin e, webgunean aurkesten dute hien filma egin ez, historiaren protagonista bihurtzen duen dokumentala dela. Beraz, hori e, ikus gai izan da um, atxeko behatze honetan, Baina... uh, ba, ba, sumat egin baduzi ordin horbesta, hiu egin hiru bai, ostegun ostiral eta larun bat. Ados. Eh, bo ez dakitean pesta deitzen alden, e, eh, fino ikustea. <laughs> bada zerbait edatek <laughs> ondotik. ondotik eh, bai, seuro, bena haintzinetik bai. Ah, be besta bat, bai ordin. E, eh, Behatziontan bada filmaren hastapena, sortxontai goiti zen dira edari hotz eta beroak eta deserta. Ados. Azpimagatzen jagu hor gazta zati bat ebai, he, eh, eh, he, eh, ba eta Lapurdin usteat, Lapurdin beha zabaltuik izan dela, beraz lehentze bat ez ba, Sinafagoan? Erten baduk. <laughs> bai, uste bila da, jene informazioa beha. Bo, ebe harro gira beraz. Ara, baliodik joitia. Voila, zinez. ara, jo biamunean beraz behelaino, antzerkia, emana izanen da, berdin uh, aratzeko behatzeontan. Ehm, beraz, bi hitzez aurkeztu, eh, antzerkia aurkeztu behar barin bada, jaiten eh, handa dela be, behelaino herriko eh, bost pertsonen gora berak edo proiektu batek egin bizitza askila saia biskat inagosten duena. bai, antzerki hoi haipatu jagu, bai, egun hoietan, bai, gambaita bai, sibun eta bai basen afaroan. Beraz, hori bai, hoik, uh, eh, ekioatu gabe jarrikitzen di haste ondagoz. Voilà. Eh, entxatu dugu eh, kanbea doble dinastia, bena ezin zuten. Eh, VIP-ak beha, sibion beha <laughs> <laughs> voilà, zuit. ez, ez, ez dakiat, ez jaterganen hastu Eta mm, baiate baiat, eh, gehon eskene guneko hitzordi nausia hor bota gaztetxean besta, me bi hitzordi hoik aipatu ikana gazna zati bat eta mm, antzerki, e, belainoak antzerki hoi. Hoik eh, bota gaztetxeak dik antolatzen edo beti aintzin alkartiak? Ez, horiak beti aintzinak ditu antolatzen. Ara. zenta leheno, bagina noi dura, beha filma proiektzio baten egitea. Eta, bon, beha, gerostik gelitu dugu bena hor ara bazinaz urte betetzen urte betetze hori eta berdin beha haste undar polit baten egiteko uh, voilà. Eh. Ara hauk txekta beti entzinakoak ebait txektatu dutzak uh, eh, besta hokta voilà. Eta bai ere azpimarratzekoa galegin zenidaten presioa zer zen be presiorik ez da be beti entzinean bezala be beti ber filosofiarekin segitzen dugu hotz, e, eh, kultur eskaintzeri prezio baten emaitea be, um, edo, beraz e, prezio librea da eta jendeak emaiten du nahi duena. Ah, zaizi ebe hartzen heli bat baizik ordin, eh? eh? <laughs> Bestean, hartzen bezala bali badia jentik, ez duzi eso jainz bilduko. Eskerrek anis Eta edaia kulturan da edo? Edaria? Ah, Nahi den presioen emaiteko. den emaiteko. <laughs> Hale, <laughs> haipatuko beti aintzina bai behala behalaseke, ben aintzine be neskineguneko besta handi hoi bota gaztitsak ospatzen baitu, han urte bia sei urte. Ez? Ba, bai. Adin edera sei urte. Eee, eh, voilà. ibil, ibil moldi edo ibil aldi hoi? Nura sortu zuinen eta... Ah, eh, ni nien bota gaztetxeko, eh? Beraz, eh, bonik nik nekaz diat. Ats, bainatek olinak imita zargat. Bai, bai, bai, bai, mena ipatuko dik, badakik zer baden bai jareike? Eo behuzi ez zin aldetik aipatzea bai, ni enunk ez ahas... Bon, dos, ez dik asorik, aipatuko diago ondotik. Hi ordin beti aintzinakua? Hala. Eta beti aintzina zertan zide? Ebe aintzinatzen segitzen, bedein entxatzen. E, beraz, astero biltzen gira, bilkura egiteko. E, hor, e, eh, itzor bat ukanen dugu abenduan, normalean, e, eh, diabeekin, Hori, beraz, e, elgarretaratze hori eintzin nahi ginukegu e, hein izen e, do sustengo bildu. E, me sustengoa, voilà, bo beraz, publizitate egipiatu zartzen, e, beraz, voilà, izen kampaina bat uh, hasten dugu, eta me, mm, uh, egen izena ez da galegiten gure sustengatzeko, proiektuaren sustengatzeko, baizik eta edarako negoziaketa baten sustengatzeko. Hots, uh, xerorak ere plantarizten uh, eh, be, main ingurian, oi arte refusatu dutena. Ados, bena zordia du duziela erranduzi ez? Bai, ez, ez da Ados, Normalki azaron izan behar zen, bena rapusatu gertatu ahi da abendu arte. Ado, sordina, halbe zain jente kizien peitzia, zian hitz horren uh, eh, susten gatzeko. Voilà. Untsa komprenitio bat dugu. Eta nula egiten da eh, izanen eh, emaiteko? Eta, Hor, egin bat izan bildua ditugu. Um, Baina hor ez delako izen edo pertsonalitate edo elkarte batzu uen ordezkoak edo sekatzen ditugu gehiago. Beaz, uh, agute txien ahloan, uh, kultura ahloan, kirol eh, eta fe, hainbat ahlo unkitzen dituzten pertsonen gan. Eta nula egin behar die? Ebe beraz guk egin dugu lista bat, nor, eh, nor okupatzen zen nor uh, biltzea edo, noren izena biltzea. Eta beraz uh, guk uh, edo telefonoz edo mailez uh, jarriko gira kontaktuan pertsona horiekin. Ados pertsona horiek ez dut ziekin kontaktian ezartena hala? Ah, nahi badute, biztana ongi etorria direla. Ordin hoartaraztia beti aintzinen maila edo zerbait? Facebook edo... Uh, ehm, mai... Uh, eh, eh, barnekaldeko puntu okupa aborobidua gmail.com Errepikatzen uh, eh, letra tipiekin dena. Eh? Barnekaldeko puntu okupa aborobidua gmail.com Ados. Eta hor, hau zibidetan zinen ez, hor uh, kanporatuk izan haintzin, eh, ba, eh, zertan batu da hor, nahi duteran isun batu kenduzie, kondena bat? Ebe, hori uh, ere ez da arras-arras argi, zeren eta egen epaiketa eta kompainiak ziren batere argi, batere-batere, egen isunak ono gutiago. Beraz, ez dakigu ean pagatu beharko dugun 1000 euro inguru, ala lau mila euro inguru edo zen gizaz dirua bildu behar dugu. Um, uh, euh, voilà. Bai, bai, ez. Ados, <laughs> eh, eskerrik antxo hor dine, eh, Simun. eta? Eta bat, eh? beraz ez dakik eskene gineko egitarra hua, deus, eh? Bo, eh, badela zer nahi talde eh, bikain, eh, beti eintzinak, edo, bai, beti eintzinak eh, antolatzen dituela txaldeko eh, aktivitateak, gero, eh, be, beti bezala izan dela apetifa eta baskaria, Eta gero ondotik lauantaikat uh, eh, aktivitate horiek, edo joko olimpiadak edo nahi bezala. Eta gero, eh, gero hasiko konzertuak, uh, eh, Barri Play eta beste... Matxura bai, ez ez baniz oker. Matxura ere bai. Eta... Hik erranduk ezela pakatz ez hor, mena beti haitzinako bai kultur uh, antzerkientako mena hor uh, pakatz ez duke kareke, konzertu bai, Hor uh, naskiba. Ados. Bo, horren segitik Ez zi haigu sehetasun hoi kardin. Pentsu ginen hik emanen nire. Ez zira, bebeskertzen haigu simun berri guzi hoik emanik. Beti haintzina az mintzatu utzak botazitze egiteko ordez, me izigar interesgarri zian. Eta kuraz egun, espeolekuko tarsun Franko bilduko duziela hitzordu horrentzat eta San Michel Eskolagian aga berpiztuko duziela. Araiz, eta azkenitz bat luzatzen alba dute. Zefosta. Ebe, ametxer bizia eman. Bai, Untxan, egera, metxir eman. Eskerrik hain, Simon. Adio. Adio. Hala, hor usten dugu ordin, eta entzunen dugu kantoño bat eta horro matxura taldien kanto bat entzunen dugu. Uh, bai izanen bitia, neskenegun prefosta dona iztin. Hala, eta hortan urren zenda kantoño hoi, eta... Bai, jaleike hortaziko mm, daiziet, eta... Gostatu egiz alde jentze. Zer? Gostatu egiz alde horrek Ah, bai, untsa zian, eh? Gehiat, ah, bai, gehiat zunen egin. Zerako ironia. Zerako... Nula ez duk hori eganen, eh? Zer gandut? Ganezak ordin, zer gandut? Oh, ordein keia bat. Nula dantzatzen ahaltzen, ez zela txirulaik hor. Bazioan epuzkatipi bat, eh? Bai, entz finat? Haki, txirulaik behiz. Ah, hortako zian ahi hori edo. Talde huna izan behar duk, jentik gostatuko hitzako horretaraz iz hor dila, eh? Mikela Nestes ez ban iz oker talde horretan ebai jarrek itzen behitu bikate taldeak inabai estil horretako musikalek, tro, metal, bon. Hitzak maitu kentzatzenik, kantu horretan. Me haitatu du kantoia hitz gutxi egin, baitz bigeren entzunen da gordin. Ez, bo, me harik eranen jagu e, e gitarraua delako hoi. Balin baduk. Eta prefost abadi da la, ordin Jose Ripley ukenen dugu. Eta hor, uh, iparaldeko oskatalde bat dela, Jose Ripley hauen kantoiak ahartzen behitutu. Hoi, uh, e, idudik ez dela gaski. Ha, ah, me salutza baduk eik. Eta bai, zerren, igan aldin daitu dik e, kanto eskaintza, zunik, uh, haibaita Jose Ripley delako hoietan. Egi egiten jaldiak gordin hile bai auto promo bat, eh? hamaretai kameketa, kanto nahi baik. Eh? Bai, eta herri eh, oihua, oi hor, eh, rap idu jala, barakaldo, barakaldoko dutukuk. Dut Txat segutzen bate. Ez dakik nondan barakaldo? Ez. Jo, geografia mini bat. Ez txatak gerran hau dela. Zun provinzia izaten ahal, ahiran ez provinzia bat. <laughs> Bizkaia, bilokantiko herri bat. Ah, bez. Savage Repost. Badiagi bai, hoi rock talde bat eta nunko dela hoi? Ah, hoi ez Lyon, eta nun da Lyon? Hoi, Frantzin. Ah, bai, bai. <laughs> hun izi bai geografia Uh, Matxura, ba, hoi entzun eh, metal talde bat egipuzkoara. Eta DJ Flop, euh, eta hua nuntik horra da? Ze kez, mesko ez dila eginen enflop. Ez. Hala, la, ze errik egiten dugun, hiekin. Bukaresteko dela DJ flop dela kohoi Eta ze karkasa, irriz karkasa, zaiduzio dela. Bon, ale, hortan usten dugu ordin uh, bai beti haitzinen uh, eh, konzertu hoik. Ez, et... hoi botaenak, beti haitzinak animazioak antolatzen zen. Baina sei urte, nurek du sei urte hori din? Bota gaztetxia, eh, beti haitzina bide honetan okupatu zen. Hik, hik errandek adineder, enik eh, pentsatzen adineder bat duk txakur baten tako, sei urte. Mena... Gaztetxe baten tako bai, adineder bat ba, duk. Ba, Maule nuken ginen gaztetxean, male uski ebe bi urte egin zian. Hi urte. <laughs> Ba, me maun ez da kata divide huna denez. Be, behardik. E, ago, eh, hor sigitzen dugun, bat eginen diag edo, atzaman diat edo telebista soai behin nintzen. Bai. Eta konten nintzen, entzuten behitu telebistan hor iragarki bat, eta to! Beitxer publizitatia hor. Eta ez, entzun ez azizera entzun dutan, haste juntan telebistan. Begiragunentako da? Ez Transit. Boire et par facilite le transit intestinal. Et un esprit libre dans un corps libre. Egin die plagia uste jat. Bai, nik bai uste jat. Nahiago jat nik bai beti hau Horretik eh, eh, ez pei bai haie hartu horren egite kuntsik uste jat eh, haite eta publizitate hortan. Se epraena, eparena. Bai. Emaztentako dik uste jat. Bai, mena transitantako hi. Emaztentako. Ez emaztentako. <laughs> Hala, hale, jarekitzen jagu aski astokei egan baitugu hor eta adien gana junen gera. Eta ez da izi eta orkestu konik talde hoi, nibeno hobeki egiten dik. Eskoaregiko talde hau donostia aldekoa da eta zazpi musikarik osatzen dute. Dei hau algira beren esperientziaz, naiz eta gazte izan, ska musika egiten dute, egia berpisten ari dela musika mota hau eskoaregian, ez dakit bat batian eta heldu dira taldeak. Ska keitan horietan da, eta hemen aritza regiren esku eta beharri magikoen artean pasatu da, soinua bizki ona, e, beren lehen lan baten dako, untsa egina eranen dugu, berksione batzu, gure hitzak e, e, Mikel baita ere Gomita Frango, ze esatek, esne batzu, bendeta, baita ere beste, una skakeitan taldekoen ahots gabekoen ahotsa deitu diskatik zati hau aldiz deitzen da ao Renegoça. Porque tu ahora la izan da eskualegia nolako zilotipi bat hor askalariak eh, betagarri pausatu direlarik pixka bat eta gero itziaren semeak eta e, eh, xutik eh, olako talde frango ateratzen dira eta e, skakeitan horietan dira ere gipuzkoa gauek. Hala eta hor <laughs> usten du gordin adien emankizun hoi. Eta jarrek dik, ez dakia zeiak gusten duko hartzen. klarki ez dik bali horako gesto handik egitea. Nahinean jakin, bai. zede berrietan eta handu guna. Bai. Ia talde hoi, ba, hoi zen ez edo ez, zer idatzik da zede berri hoztan. Skaketian. Ebe voilà, hoi behian entzun duguna eta ara, hoi zian. Segur nintian, me diudetan nintian. Ha, behar dintzen dako horako handik. Behar webkan webcam bat heben egiazkia. Bai, jantek ere ginen zen, bai, ikusiz nula izan. Hie mutura ikusiz, segur Eh? Bon, Se mais... potretadian hi ega arduakin eskin hor? Oi, oi, gesurik ezakalaren, ezakalaren gesurik, eh? Enuki bezala, eta hoartaraz nindar jetake horrek urten aldutila mesuz, zero sei lamtan hoita lau, hoita hemetzu, hama hiu, hoita lau ilat. Mena, hartzen, hartzen, hartzen deitzen haitnik. Hai. Hartzen, eh. otoi. E... Badakik, joku badelaik, deja ez tia deitzen. Uste dikola, denge jabazazi gabe, deituko jara. Ez tia deitzea, eh? Reiten ja teksto bat igortia. Bon, hor din jarrik. Egan ez, hoi menz zentak ustu zei patu zordu hoi eta beste, eta kumit eta... Ba, erraiten aldi eben herriko bestak balin badie, hola, oh badie reklam edo pip zerbait egiteko. Hara. Bon, ale, euh, igan gutuk xabi, euh, xabi deituko diagu hua, hibe no erringariago duk. E, eh, Xanti, Xanti! badakizu zerbatan aldo den igandean? Oh, ni igandeetan aspertzen naiz! Ebenik badakit baden? Erbada, konzertu bat, Gosokiak elkarteak antolaturik. Eta nor izanen da kantari? Aujok eta amaia juz peijuz. Nun. Miagitzen atabalen. Gaueta egunik urikatu zatu. Gozokiak aurdiabetikoen elkarteak antolaturik, miagitzeko atabal gelan lauak eta erditan. Aujok eta amaia juz Joanen gira! Baina at, ez txakudeu jantean? Hort izan? Xavi ekin nahi izan Kenen dugula hor Xavi topopazekin han hitz berri zabaltzeko agian beste hitz zumbait bat dutak eba igan hasteko edo bom. Hale, beti erabiltzak hor txe. Dut dugula oker dela telefonan mahoekin dira kantoño bat ezartia Ez nahi zetanik ene heben egin. Ez duk bat hortik igorteko. Ez baitu dauzu prestatuk, hibezala gertunik egin. Kontezak egin filma horztuk eta abeatxak eta basamortin eta... Ixiladi, heben e, eh, txitsika ikusten duzie eh, agertu nahi dela, guan aktore famatia. Hitz egin baduzie igan hasten aipatu beginin, eh? goenkalen agertuko zela. agertu dela, agertu dela, eh. minuta batez, bom, agertu dela pu. Ikusten haldu streaming edo holako gaizatetan euskal webginila txartzen hor jazkera egiazkin eder batekin, txatxarraekin ebai, ez dela usik usten untsa bestitu, plazer egiten dira, egino zola gertu beharko hintzen. Hale, bainat, igorrezak, ze sasihiz igorten? Zer gantzuten eginen ordin? Ba, izea, ma, izea gantzuten ginen, bai. bai, bai. kantoian izena? Kantoian izena, negua joan data... Bo, ba, ba, ago. Ba, joan Xabi, ba, ago. Xabi bat Xabi! Ah, entzuten aik? Ba, ba, ba. Ah, bo, <laughs> ados. Soik, ba. ez du kai jartzen ekin nani naitzea, nausia duk errandu dan bezala, eta ez du ja nausia E, Xabi, Ebe, eh, ba, ikusten dugor zeltasuna ditak, eme bainatu itzidot teknika lanak, beti nita strufa nahi duko, eta sobe estresatuk nizala eta ah. beste, ah, ebe haekin ikusten gul-gul dela eta peto franko bat dela. Bela bon, kumprinitzeko, ba, eh? nike eh. bai, denek egiten ditugu petioak. <laughs> Eta, bai, ba, bai. urgentuik jalaik egitarra, oa egukezak nik zebe bat gehi jatu zi topopazen in, ordin barbadiago mintzatu ego, eh? Ez Ah, dos, ba. Ba, Hua, honu kenen duzie, bakik besten txestatzeko, hik ez teikuk sekulan erraiten noa zuen den, baina eta stundar hoxua kenen dik, gaizagusien txestatzeko. <laughs> Bari, isiltzen gitu kamini bat, eta usten haigio, elhestan hik behitu normalki behar presentatu, zer baden, haste eh, hundar hontan? Hori da, eta sikoniz hortziarekin eta eta aiziritzetik, zentan uh, eh, ELA kompainia eta eh, zazpiterdi kompainiak ere, emanen dute bius, dantza ikusgarria, hori basena farroko riantzokia kanturaturik aiziritzeko ez eh, erriko gelan zortzek terditan. Bainoako ontzokian, les hommes panxe kompainiak emanen du. Demen, je ne sais plus rien iku jarria antzerki bat. Hori, la gazpo badentzia bat. Habe, hartzenek egiten dik egun, hoi. Ze? Hoi egiten dik egun deja hartzenek. Ez, ez, ez, ostiralean, ostiralean bezala, ostiralean ostiralean ostiralean eh? ostiralean ostiralean ostiralean ostiralean ostiralean ostiralean ostiralean ostiralean ostiralean ikusaria diakintzazio hori igazko balentri bat dela, zenta norbait pieza hortan egonen da berroita mar minuta baino gehiago kasa tipi batean, eta peskat gero eh, adirazeko du, esplikatuko ze, ze duen eta hori guzia. Bon, ezin dut uh, eh, esplikazione gehiago horik eman, hori bainoako ontzokian zortzek terditan. Uh, eh, gero lanu batera pastuko niz eta asiko niz muskulin, muskuldin, muskuldin izanen baita uh, gau, eh, bat uh, eh, eventik elkarteak antolaturik. Han uh, izan da, behartziko da, filma batekin, behiak, Julio Medem filma egileak uh, filmarekin, eta gero tapia eta bere bandak, emanen dituzte tapiaren asken azken diskaren kantu batzu, da diska hori tira eta tumba, eta mm, dira karlista eta republik, Eh, eh, eh, republikaren kantua, kantu zaharrak. Hori deraz muskuldin, muskuldin sortzek terditan. Gero mm, sarako lurberi, lurberi gelan kantaldi eta bertsuak izanen dira. Arsiko da zazpietan Mikel Marquez artista gipuzkoarekin eta gero Odei Barroso, Maialen Lujanbio, Angel Mari Peña Garikon, ba, Barikano eta Madian Txoperen abertsuariak animatuko dute afaria, hori sarako ikastolak eta gaztetxak antolaturik. Gero kanbon, akor elkarteak, haiek antzokian eh, antolatuko du eh, klip eta klop eh, folk dantzaldi bat, ah, Ratzaldeko bostetatik goiti, ba, izanen da dantza, erakasle bat animatzeko ah, atelier bat, eta gero ratzeko beratzietan denak parte hartzeko komidatuak dira folk dantzaldi hortara. Bayonan, uh, jostakin uh, antzerki, taldeak, emanen ditu uh, panzo irrigarrienen uh, bi pieza, uh, ah, da polo behir izen, uh, polo behiriziko gaztetxean, uh, gazten gelan, zazpietan, sartzea kitiorik, eta finitzeko e, e, digandearekin, angeluna, Les qui bouge, Compagniac, quelque, quelque chose qui bouge, Balentria, Orkistoku dute, Thierry, José, dans la eta Antzerki Lariarikin, euh, hor ere, euh, da Balentri, ba-, bat, Antzerki Lariak, aztertuko dute, Antzerki bera, nola sortu izan den. Beraz, hori angeluko barro jana, seietan. Ara, uh, eh, azte hundarontako Eskerrik hani, Xabi. Eskerrik hani, Xabi. Nuat hizi, Xabi? ni kanpo eskapatzen izni, azte buntan. Ha, besta egitea? Ba, ba, ba, ere, ba, ba, hemen dietara. Ha, kiroltzale. arru edo jaukaren dugu, egon. Ahoi, ez dakat haua. Zer, haua, bai, denbo edera duke, azte hundaruntan. Bo, bo, pinero, ere. Bon, ebe. Eta zena erran, bai, bon, nik ez dakar noa juren izan, nun lehenik berdia jakin hartzen noa juiten den, eta ondotik haitatuko jate? egia, be, be, bere arabe egiten duk. Ba, haikin aski ikusten jate lan ian. Rodin ez ez tindu hasten dara. Ba, hori, ah, hartakotz, ba, ba, bai, bai, eskap, bere ganik eskapatu. Ba, Zato <laughs> baino na, duzkatzen. Bai, bai, bai, bai, bon, me kumitatzen banaik, ez dukar azoik, eh, Horanuk? <laughs> Jen kimitan haldu, ah, ahiz gibeltzen hor, senditzen jat. Ah, bai. Kimita gibeltzenik, bai, bai? Ba, ba, ben nik luzatzen digat. Ba, ba, haipatuko diagu dagun hastin hor din, eh? Aste, aste undaruntan ez pehiz hor hor Ba, ba, haipatuko diagu, ba. Ados, ondokoan jinen. Ba, ez zinautan egan, ba, galdera bat, hastapenean? Galdera bat... Galtoba. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, Ah, zer, zebe baten emaiteko? Ah, doz, ah. Hoi zan. Eh. <laughs> Ez, ene cv zene, zene, zene, zene, zene, zene, zene. Xabi, ez tik hasik egin behar benyati. <laughs> Nahasten gütik ah, denak. Ikusten, hin nahasten haia mesela nien nahashtenik. Nei badatak eri zebe eman, beha du nahashten. Ah, doz. Ah, doz. Ba, me... Eta... Dagun hastin apero bat egiten jagu algarrikin, eta cv haia jat batetan. Eta buti hartu. Zaharanki, ados, ados. Ber, berriz bestitu, eh? Zenta... Ba, abein, siburta agaxten bestitzen zuzak. Hola, sora saldige eginen diate, ato bazen zertzen izan. Ados. ba, erraiten behat, dagun hasti lartu ordin txabi, eta eskerrik anintz. Ba, bai. Eta bai, eta finitu behin ulen, nahituzke uh, abisatu entzuleak. Zenta, hor berritzen dugu, berritu dugu gure webgunean, horalki arratxean, pasako gira, bertsone, berri irat. Hola. Begihun bat. E, Ados. Uh, da, de, deia luzatzen diet talde, uh, danza, talde, musika talde, eta elkarte guzier, be, uh, berritzea haien, haien euh, horria, zenta hor, mm. aukera gehiago eman, eman ditugu edertzeko euh, horria eta informazioa sartzeko. Ados, eskerriko entxabi Ara. hor din. Ba, eskerrenek zier. Bai, dagun hasti larte. Adio. Bai, izangi. Izangi, adio. adio. adio. Gaixo, Xabi, ez duk aiza iegu ez Ez duk balin baiza. Eh? Hi, hi, bai, hi, hi. Eh, hi, eh? Ekipa bat baderaik, biak tutzak, Huts bat baderaik biak, eta untsa delaik biak hartzen. Hora duk, ekipa bat. Untsan, hartzen hoi agian esplikatuko di esapin huntan, eh? Bon pantzoi eta eh, esplikazioniak, agian iganendik. Agian. Hare, behar igorten aldi musika, behara agurtzeko tenuia hor behitugu. beltzak Beinat eta hartzen Astizkenoz Bost eta ikxei eta